بسم الله الرحمن الرحيم طيب أي باب أخذناه بالدرس الماضي؟ وما كان المقصود بالتنديل هنا ماذا ذكر؟ الحادث بغير الله نعم ما حكم من حلف بغير الله؟ الأصمع ما هو الأصفي أي نوع الشرك الأصغر نعم الأصل هو الشرك الأصغر ثم كما ذكرت إذا في تعظيم نسيل إلى الشرك أكبر وما حكم من <clears throat> حلف آه، بالله كاذبا حلف بالله كاذبا تكذب من الحلف صادقا صادقا لكن ما حكم من كذب بالله كاذبا ما اسمه هذا ذكرنا امس نسيت comment ça s'appelait juré par Allah en mentant. Al-Yamin. Al-Yamin al-Marmous. نعم. وما هي كفارته؟ Tawba. نعم. طيب. كذلك أخذنا تحريم تعطف في مشيئة الله بواو لأن واو تفيد التشريك Aujourd'hui, on va reparler encore dans le bab, deuxième bab, parce qu'on va prendre aujourd'hui deux babs مع بعض. لأن اليوم سنبدأ أحيانا نأخذ بابين في a واحد. de بعضها قصيرة جدا. Certaines sont très courtes. يقول باب ما جاء في من لم يقنع بالحليف بالله. هو ده celui qui n'est pas convaincu lorsqu'on le on lui jure par Allah. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فيرضى ومن لا يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن Elle a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne jurez pas par vos pères et celui qui jure il doit être véridique et celui pour qui on jure par Allah pour une chose il doit accepter celui qui n'accepte pas Allah n'est pas de lui ou il ne fait partie d'Allah Maintenant, c'est lorsque quelqu'un vient te voir, te dit une chose, il jure par Allah. Dans ce qu'il dit. Là-bas, c'est que tu dois accepter ce qu'il te dit. Tant que tu ne vois pas de lui des signes qui amènent à remettre en cause ce qu'il dit. Des signes de perversion sur lui. C'est pas une personne de droiture. Voilà. Sinon, la base, c'est que s'il jure par Allah, c'est qu'il est véridique. يقول شرح الكلمات لا تحلفوا بآبائكم أي لا تقسموا بآبائكم ولا بغيرهم وذكر الآباء لأن ذلك هو المستعمل عند العرب غالبا Donc, C'était le fait de ne pas jurer par les pères, car cela c'est ce qu'il y a de plus fréquent chez les Arabes. Mais toujours en dehors d'Allah, rentre dedans. Les mères, les pères, euh, la vie, la tête des enfants, la tête de qui tu veux, tout ça, ça rentre dedans. فليصدق الصدق هو الخبر المطابق للواقع. C'est-à-dire qu'ils disent la vérité, c'est-à-dire qu'ils donnent une parole qui soit en conformité avec la réalité. Et c'est كذلك الكذب ما هو الكذب والخبر المخالف للواقع الكذب c'est quoi c'est une information qui ne coordonne pas avec la réalité que tu aies fait exprès ou pas par exemple demain يقال جاء زيد يقول جاء زيد وزيد لم يجي يقول لك كذبت tu as menti Zayd n'est pas venu peut-être pas fait exprès d'accord mais ça s'appelle un mensonge également en arabe Et on peut dire waham كذلك un waham c'est le fait de penser avoir cru une chose qui n'est pas bonne mais ça s'appelle également un kazib en arabe Hein? et ça ne veut pas forcément dire que tu es un kazab kazab c'est lui يتعمد فيرضى أي يقبل عذر أخيه المسلم ويحسن يحسن به الظن ما لم يتحقق كذبه celui كي جو par Allah tu dois accepter ce que ton frère musulman te dit comme excuse tu vas penser du bien de lui tant que tu vois pas des choses qui a qui prouve qu'il ment الشرح الإجمالي في هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف بغير الله لأن ذلك يستلزم تعظيم المخلوقين والخضوع لهم والإسلام يبرأ بآبائه عن خضوع لغير الله Donc là, le hadith indique qu'il n'est pas permis de jurer pour autre que Allah, soit les pères ou autres. Qu'un jurer pour autre que Allah, celui pour qui on jure, cela montre qu'il y a une forme de ta'zim pour lui. ثم يأمر صلى الله عليه وسلم أن حلف بالله أن يصدق لأن الصدق فضيلة إذا كان مجردا فكيف إذا أكد بالقسم بالله عز وجل et que celui qui jure par Allah doit dire la vérité bien évidemment d'accord car dire la vérité c'est un mérite une grâce alors que dire en plus quelqu'un qui dit la vérité et il jure par Allah et tu as différentes façons de faire un toqué dans la langue arabe tu peux dire par inna et ajouter l'am tawkid et jurer par Allah. Par exemple, tu dis Wallahi inna zaydan qa'imun tu peux dire à wallah zaydun qa'imun tu parles par que Zayd est debout tu dis wallah inna zaydan qa'imun tu dis wallah vraiment Zayd est debout wallah inna la zaydan inna zaydan qa'imun j'entends le lem token dans le khabar ça vient dire nahou là c'est vraiment encore plus appuyé ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم المخلوف له بان يقبل عذر اخيه المسلم اذا حلف له بالله ما لم يتحقق, يتحقق كذبه لان ذلك حسن الظن باخيه المسلم ومن لم يرضى فليس من الله في شيء et après il dit que celui pour qui on jure par Allah dans une chose il doit accepter de son frère tant que le mensonge n'est pas prouvé et celui qui n'accepte pas de son frère quand il n'est pas d'Allah rien il est d'Allah rien une forme de tabarruk ça veut dire que c'est un kafir ce qui fait n'est pas un comportement de l'islam الفوائد تحريم الحليف بغير الله ثانيا جواز الحليف بالله إذا كان صادقا jurer par Allah cela est permis pour la personne qui est véridique ثالثا تحريم الحليف بالله كاذبا طبعا رابعا جوا وجوب الرضا على من حلف له بالله وذلك ما لم يتحقق كذب الحالف donc il faut accepter la personne qui te jure par Allah lorsqu'il te dit la base chez le musulman tant que le mensonge n'est pas prouvé également qu'il n'y a pas des signes sur lui qui amènent à douter, à douter de lui مناسبة الحديث الباب حيث دل الحديث على وجوب رضا من حلف له بالله donc ce hadith indique l'obligation d'accepter celui qui jure par Allah pour toi dans ce qu'il dit مناسبة الحديث التوحيد حيث دل الحديث على وجوب رضا من حلف له بالله لأن ذلك تعظيم تعظيم لله وذلك من كمال التوحيد et donc l'un par rapport au tawhid c'est que accepter cela revient justement à à faire un ta'zim pour Allah car ce qui ne le fait pas on a dit c'est quoi son jugement qui n'est pas lié à Allah donc le ta'zim d'Allah c'est d'accepter celui qui jure par Allah pour toi et cela fait parmi partie de la perfection du tawhid d'agir de la sorte نعم على كان الباب الأول من هذا الدرس ثم قال باب قول ما, ما شاء الله واشد c'est ça revient ce qu'on avait dit hier كذلك le fait de faire le atf entre la, la volonté d'Allah avec autre que lui par le waouh par le waouh on avait dit c'est pas mis avec ثم عن قبيله قتيله ان يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تشركون تكرون ما شاء الله وشئت وتكرون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا وربك آه، وربي يكفي ورب صح؟ آه وربي ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم أشئت أراه النسائي والصحاحة donc un juif s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit vous faites du shirk vous dites ce que Allah a voulu et ce que tu as voulu et vous dites vous jurez par la Kaaba donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux sahaba que si jamais ils veulent jurer qu'ils jurent par le Seigneur de la Kaaba et qu'ils disent masha Allah thumma ashit si Allah veut et ensuite si tu veux شرح الكلمات يهوديان اليهود كل من يدعي انه على دين موسى عليه السلام سواء كان من اسرائيل او من غيرهم le yahudi toute personne qui prétend suivre Moussa qu'il soit un fils d'Israël ou pas qu'il soit un fils d'Israël ou pas c'est un yahudi maintenant pour les fils d'Israël les yahoudis c'est seulement section d'eux c'est pas vrai toute personne qui est sur la croyance en islam pour nous c'est un yahoudi même si les yahoud ne le reconnaissent pas on dit s'il est comme vous dans votre religion il est de vous الكعبة الكعبة في اللغة تطلق على كل بناء مربع والمراد هنا بيت الله في مكة المكرمة الذي أمر الله بحجه واستقباله في الصلوات donc la Kaaba à la base c'est tout édifice qui est basé en forme de cube c'est ça Kaaba c'est un cube et là ce qui est voulu par là c'est celle qui est à Mecca la maison d'Allah Azza wa Jal à laquelle on fait le Hajj et vers laquelle on se tourne pour la salat الشرح الإجمالي تخبرنا قتيلة c'est une femme أن رجلا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد القدح والطعن في الإسلام فقال يا محمد إنكم تشركون بالله فتحلفون بغير الله كالكعبة وتشركون مع الله غيره في مشيته donc là on informe qu'un juif est venu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui son but n'était pas de inkar munkar c'était de faire le tendre sur les musulmans le critiquer en disant que vous faites du shirk en jurant pour autre que Allah par la Kaaba d'attribuer la machia autre que Allah فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن ذلك حتى لا يكونوا في دينهم مغمز لعدوهم وارشدهم الى الطريق الحق وذلك بان يقسموا برب الكعبه وهو الله وهو الله عز وجل وان يعطفوا على مشيئه الله بثم لان ثم لا تفيد تشريك كما تفيد الواو Donc là, le Nabi sallam a interdit aux Sahaba de jouer contre Allah. Il leur a dit de jouer par le sien de la Kaaba. Également, d'attribuer euh, de, de, de, de, si jamais on vient avec un euh, on veut ajouter la machia de quelqu'un d'autre après Allah celle d'Allah on dit par summa ensuite et non pas par waouh comme on a appris hier يقول فوائد معرفة اليهود بالشرك الأصغر donc les Yahoud connaissent le shirk d'accord ils savent c'est quoi le shirk pour preuve ce Yahoudi a a remarqué cela et a fait, a fait la, mais lui son but c'était pas de إقامة التوحيد lui c'était juste de tendre dans les gens de l'islam ثانيا معرفة الشخص بالحق لا يدل على على ايمانه به le fait que euh, une personne connaisse le haq n'indique pas qu'il a qu'il en a la croyance vous avez pour exemple un homme ces, ces jours-ci qui parle en France un journaliste politique s'appelle Eric Zemmour vous connaissez je pense Eric Zemmour et cet homme-là, c'est un, un kafir, d'origine juive, Jazairi, mais bon, il se dit euh, très français, tu vois. Il est né en France, je crois. Et lui, il a compris beaucoup de choses de l'islam. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord Il a compris que l'islam, c'est la salafie. Lui-même l'a dit. L'islam, c'est le salafisme. C'est ça l'islam. Tous les autres courants qui sont venus après, ça, c'est pas... Ça, c'est des choses nouvelles. Il a dit, le vrai islam, c'est les salafis. Ce sont eux. Tu vois Tout comme il a dit que l'islamisme n'existe pas. Il a reconnu l'islamisme, c'est l'islam, il a dit. La, la suite était catégorique. Et la raison. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est quelqu'un qui sait la vérité Là. C'est quelqu'un qui est clairvoyant. D'accord Il fait pas de mujamala comme les autres, en disant non, on différencie entre les islamistes et les musulmans. Il dit là, là. L'islamiste n'existe pas là-bas. C'est un mot que nous, on l'a inventé. En français, pour ajouter le isme, et kaza et kaza et kaza, comme ma frère m'a envoyé l'audio dans lequel il parle, et en réalité, c'est que ce genre de coup fort que tu peux arriver à un truc de concret, en réalité. Pourquoi Soit, on perd pas de temps à parler pour rien, il sait qui on est, on sait qui il est, et il sait c'est quoi nos valeurs, d'accord Il n'y a pas besoin de faire euh, oui, mais non, mais euh, l'enfant de là. Il sait, tu vois Et si demain il se convertit, lui, c'est direct, hak, bismillah ta'ala, sallallahu yahdiya. Tu vois Si lui a entendu ça, lui, sera ça la vie. Si c'est, c'est ça la vérité. Tu vois Sans quoi, c'est un ennemi déclaré il sait qui on est, on sait qui il est. Il n'y a pas de possibilité comme avec les autres qui vous disent non, non, on combat pas l'islam, on combat juste les terroristes. Non, non, vous combattez l'islam. Dites-le clairement. D'accord Avec lui, il n'y a pas ça. Lui, il va être direct. Tu vois Il va être direct. C'est qu'il saura que le problème principal de l'islam, c'est-à-dire son doigt se prendre quelqu'un, c'est les salafis. Car c'est eux les musulmans les vrais. Tu vois Et d'ailleurs, plein de musulmans, cet homme-là, doivent le détester aujourd'hui avec Zemmour. Pourquoi Parce qu'il est kafir Là. Pas parce qu'il est kafir. Non. Pourquoi Parce qu'il leur a dit l'islam c'est le salafisme. Donc les autres ils n'aiment pas ça. Il y a quoi On n'est pas des musulmans Il va dire si, vous n'êtes pas sûr le vrai l'islam correct. Donc ils vont pas aimer ça, tu vois. C'est-à-dire que lui, en fait, il est en train de montrer aux gens que si vous savez ce quoi l'islam, regardez les salafis. Tu Ce sont les salafis. Et les musulmans, bah, comme ils n'aiment pas les salafis, bah, ils n'aiment pas ça. Voilà. Ils veulent dire non, je suis, musulman, je suis musulman, je suis pas salafi, je suis bien, je pratique bien ma religion, je pratique quand, ils vont dire non. C'est ça qu'il va dire, non. tu T'es pas comme il faut. Tu T'es pas impur, t'es pas un vrai. Et ça, ça va l'énerver le musulman. Donc il va dire, ouais, lui c'est un, c'est un c'est un casa. Juste pour ça, hein. tu vois. Alors ah, ben, s'il voit demain un kafir qui commence à dire les paroles, non, les musulmans ils sont bien, juste on n'aime pas les solas, casa, mais les autres sont bien, on n'a rien contre eux, ils vont dire, voilà, lui il est bien. Tu vois. Lui joue avec vous, lui, c'est un hypocrite. Ils savent très bien que le, les savent très bien, les gens comme Marine Le Pen, comme Zemmour, ces gens-là savent très bien qui on est. Et c'est pour ça qu'avec eux, le discours il est direct. On perd pas de temps. Tu vois. Ils vont dire, l'islam ne s'accorde pas à la France. Tu as dit vrai. En islam, il n'y a pas de démocratie. Tu as dit vrai. S'il n'est pas content, il dégage. Tu as dit vrai. C'est tout. Il n'y a pas dix mille solutions. D'accord Les autres, ils vont arriver, non, il faut leurs droits, il faut des il faut des commissions pour eux, il leur faut des casas, des mosquées, mais sous le contrôle de... Non, il n'y a rien de tout ça. Ce sont les mosquées, c'est notre contrôle à nous, pas le, pas, le vôtre. Si on fait une khutbah, le discours, c'est nous qui choisissons, pas le vôtre. D'accord Les salawats, sinon on les fait comme... Nos affaires de l'islam, elles ne concernent nous, pas vous. Vous, vous connaissez rien à ça. Vous êtes des kuffars. Ouais. وقال تعالى ولن يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله que Allah ne mènera pas d'autorité des koufars sur les musulmans. Donc, nos affaires ne vous concernent pas. D'accord Et ces gens-là, ils ont dit la vérité. Marine Le Pen, c'est ça qui fait le plus peur aux musulmans, mais celle qui a le plus de clairvoyance. Ces gens-là, les ex-Zemmour, les Marine Le Pen, les Foulen Foulen, ont mieux compris l'islam que beaucoup de musulmans. Allah. L'islam qu'ils ont, la version qu'ils ont de l'islam, elle est plus réelle. Maintenant, on ne l'aime pas, ce sont les koufars. D'accord On ne les aime pas non plus mais leur discours, il est plus crédible que d'autres, et plus direct que d'autres, et plus franc que d'autres, et plus véridique que d'autres, par rapport au muamalat qu'il doit avoir. Le kafir, il n'est pas, il est pas islam. On ne de faire du, cinéma, des simagrées, t'aimes pas l'islam, hâte de mentir. Eux, ils disent clairement. D'accord Donc celui qui dit la vérité, ça ne veut pas dire que la, la, la, force vérité-là. Comme ce Yahoudi qui a dit ça aux musulmans. عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الله بالواو شرك أصغر كما لو بدي يا رابعا قسم بغير الله شرك أصغر مهما كانت منزلة المقسم به كما لو بدي يا قلما خامسا وجوب قبول الحق مهما كان مصدره كي لو بيغتو لك ستة لفريتي دو كال بروفين سان يوهودي كي دي الحق تكسبت سان نصراني كي دي الحق تكسبت سان مبتدع كي دي الحق تكسبت ainsi de suite. Et c'est un petit, un petit que toi qui dit le haq, t'acceptes. C'est ça l'insaf, l'équité. سادسا فيه إثبات صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى سابعا إثبات المشيئة للمخلوق لكنها تابعة لمشيئة الله ça veut dire que la, la créature a une volonté mais cette volonté suit celle d'Allah ne pas devancer c'est là qu'elle contrôle surtout ثامنا جواز عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الله بالثمة qu'il est permis d'ajouter Nashi à celle d'Allah pour le celle de la créature, mais en disant Thumma, ensuite. Car c'est celle qui domine, celle qui contrôle celle d'Allah seulement. مناسبة الحديث الباب للتوحيد حيث دل الحديث على أن قول ما شاء الله وشئت شرك أصغر fait de dire qu'Allah a voulu et toi aussi c'est le shirk asghar ولا هو ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله واشئت فقال جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده qu'un homme a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme Allah l'a voulu ainsi que toi et le, Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a repris en lui, en lui disant m'as-tu rendu égal à Allah comme Allah l'a voulu seulement seul elle n'a pas dit thumma l'auteur va l'expliquer شرح الكلمة جعلتني أي أصيرتني والاستفهام للإنكار M'as-tu rendu égal à Allah Et là, il pose des questions non pas pour avoir une réponse, mais pour le blâmer. Niddan ay shabihan ou naziran. Égal. الشرح الإجمالي يخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر في أمر له فقال ما شاء الله وأشهد يا رسول الله فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وأخبره أن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الله بالواو الشرك لا يجوز للمسلم أن يتلفظ به Donc là, le Nabi sallam a indiqué ce qu'on a dit dans les douze précédents, qu'il n'est pas permis d'attribuer la machia de la créature à Allah par le waouh. Car c'est du shirk asghar. Donc il n'est pas permis de le prononcer. Même si tu n'as pas pour croyance, tu n'as pas le prononcer. Le prononcer est du shirk asghar comme le fait de jurer par autre que Allah. ثم ارشده الى القول الحق وذلك بان يفرد الله في في مشيئته ولا يعطف عليه مشيئه احد باي نوع من انواع العطف et ensuite il a indiqué comment il fallait agir en attribuant la, la machia à Allah seul seul الفوائد وجوب انكار المنكر qui est obligatoire de blâmer le répréhensible ثانيا يعذر الجاهل بجهله que l'ignorant est exclu pour son ignorance quand il ne sait pas et qu'il n'a pas encore eu la preuve. Il est excusé. ثالثا ان عطف مشيئه المخلوق على مشيئه الله بالواو شرك اصغر كيف فعل عطف اي الواو على مشيئه الله سبحانه وتعالى كيف فعل شرك اصغر رابعا اثبات صفه المشيئه لله مناسبه الحديث للباب والتوحيد حيث دل الحديث على ان قول ما شاء الله واشيد شرك اصغر كما نجد طلع كيف بدي dire كما لا voulu ainsi que toi par le waou donc en français et cela du chek asghar ملاحظة الجمع بين هذا الحديث وقول كل صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله ثم أشيت أن كل الشخص ما شاء الله ثم أشيت جائز ولكن قوله ما شاء الله وحده أفضل Donc maintenant, c'est on joue entre les autres hadiths où on peut dire thumma alors que là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit Allah wahdah, Allah seul, c'est pour dire que dire par thumma cela est permis. Mais dire Allah seul cela est meilleur. D'accord Donc le fait de dire Allah seul n'est pas dans l'absolu. يقول وعن ابن ماجه عن طفيل اخي عائشه لامها يعني لو دمي فرير دو عائشه de Aïcha ils ont le même la même mère pas le même père son père n'est pas Abu Bakr قال رايت كاني اتيت آه، على نفر من اليهود قلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون عزير بن الله قالوا ولا وانتم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد donc comme ça un peu long on va couper on va dire que Toufaïl a vu en rêve qu'il s'est vu passer devant des Yahoud et leur a dit vous, vous seriez des gens bien si vous ne disiez pas que Uzaïr le fils d'Allah et les Yahoud lui ont repris en disant vous, vous seriez des gens bien si vous ne disiez pas que Allah a voulu Mohammed a voulu ثم مررت بنفر من النصارى فقلت انكم لانتم القول القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله قالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ensuite dans son rêve il est passé auprès des nasara il a dit vous serez des gens de bien si vous ne disiez pas que le Messie est le fils d'Allah et les nasara lui ont dit et vous serez des gens de bien si vous ne disiez pas mohammed que Allah a voulu et c'est que Muhammad فلما اصبحت اخبرت بها من اخبرت بها من اخبرت بها يا اخبرت اخبرته ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها احد قلت نعم Ensuite, le lendemain matin, j'en ai informé, qui j'ai informé Les gens qui l'a vu, la informé du rêve. Puis j'en ai informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il m'a dit, en a tu informé des gens en dehors de moi Il a dit oui. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن تفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا وأن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده دونك une fois que tout fait l'a forme النبي صلى الله عليه وسلم sallam a fait l'éloge d'Allah azza wa jalla et son éloge il a dit aux gens après il a dit amma ba'du il a dit certes tout fait il a vu un rêve d'accord dont il a informé certains d'entre vous dans ce rêve vous dites une parole qui m'est j'étais gêné de vous interdire de dire auparavant et aujourd'hui je vous interdis de le dire aujourd'hui je vous interdis de le dire ne dites pas comme Allah a voulu ainsi que Mohammed mais dites comme Allah a voulu seul comme Allah l'a voulu seul يقول الشيخ الكلمات نفر يطلق على جماعه الرجال خاصه بين ثلاثه الى عشرة donc le nafar c'est un groupe d'hommes de 3 à 10. Et ça c'est rahat. ce يعني sens-là. إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تكونون عُزَيْرِ من الله أي الكاملون في القومية ومعناها نعم الكوم أنتم أي نعم أنتم لولا أنكم سب لولا سبكم لله حيث نصبتم له الولد وقد تبرأ منه والمراد بعزير الرجل من أنبياء بني إسرائيل Donc lorsqu'il a dit vous êtes les gens de bien, si vous ne disiez pas euh, que est le fils d'Allah. Parce que cela est une insulte, une offense envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shir dit que Ozaïr, c'est un prophète parmi les prophètes des Ben Israël. il y a un Est-ce que Ozaïr, c'est un, prophète ou un homme pieux il y a un Et pareil pour le Nasara. والذي لأنتم القوم لولا أنكم تقولون أن عيسى ابن الله اذا كنتم نصارى هم كل من يدعي أنه على دين عيسى ابن مريم وهم المسمون بالمسيحيين تطليقا et que les Nasara aujourd'hui sont ceux qui se prétendent être sous la religion de Isa alayhi salam. Que les gens appellent également Masih qui sont dus par chrétiens et qui est un love, love muntakad. On va les appeler comme ça. Ils ont été appelés Nasara. D'accord Ils ont été appelés Nasara. Donc il a dit lola euh, antum takurun ay ni'ma antum laula masabbatukum lillahi binisba alwalad ilayhi wa qad tabaraha Vous savez des gens de bien vous également si vous n'aviez pas attribué à Allah un fils qui est Isa. car Allah s'est sorti de cela المسيح ابن الله المسيح هو ابن مريم وعيسى ابن مريم احد آه، اولي العزم من الرسل دونك المسيح معروف في عيسى عليه السلام حمد الله الحمد والثناء على المحمود مع محبته Donc le hamd à la base c'est quoi C'est dhikr mahasin al-mahbub ma'a hubbi. C'est le fait de citer les bienfaits de celui que tu aimes en l'aimant, en l'aimant réellement. Afna alayhi afana wa takrar al-mahamid. Et l'éloge, c'est le fait de répéter les louanges. Ce sont les paroles gratifiantes. يمنعني كذا وكذا أي أنه لم يأمر بإنكارها لا يؤمر بإنكارها فلما جاء الأمر الإلهي برؤيا الصالحة أنكرها Il a dit que je ne vous ai pas entendu dire cette parole-là avant. Masha'Allah wa Muhammad ce n'est pas reçu l'ordre de l'interdire, mais maintenant avec ce rêve l'heure est venue de l'interdire, donc il l'a fait. الشرح الإجمالي يخبرنا طفيل رضي الله عنه أنه رأى في منامه اليهود والنصارى وأنه امتدح كلا من الفريقين غير أنه عاب عليهم أنهم يشركون مع الله وينسبون إليه الولد وقد تبرأ منه ثم أخبرنا رضي الله عنه أن اليهود والنصارى بادلوه نفس الشعور فامتدحوا المسلمين غير انهم عابوا عابوا عليهم انهم يعطفون مشيئه الرسول صلى الله عليه وسلم على مشيئه الله بالواو فلما استيقظ اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وبعد ان حمد الله واثنى عليه نهى المسلمين عن عطف مشيئته على مشيئه الله وامرهم بان يوحدوا الله بالمشيئه ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه يكره هذا القول لكنه لم يؤمر بإنكار عليهم فلما جاء الأمر برؤيا الصالحة أنكر عليهم ولم يخفى في الحق لومة اللائم ولم يخف عفوا لم يخف في الحق لومة اللائم donc là dans le chef il a répété ce que on a lu dans le hadith tamamen que le nabi sallallahu alayhi wa sallam à la base n'aimait pas qu'il dise cela machallah Mohammed et lui qui n'est pas reçu l'ordre de l'interdire ne le disait pas mais à la base n'aimait pas cela non plus al fawaid fadl at-tufay radhiyallahu anhu ثانيا اثبات المشيئه لله ثالثا تحريم عطف مشيئه المخلوق على مشيئه الله بالواو حمل على شرك الاصغر تصون لدي هذه رابعا ان الرؤيا قد تكون سببا لتشريع بعض الاحكام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دونك ان ريف pouvait une cause d'établissement d'une règle dans l'islam à l'époque du nabi sallam soit un rêve de lui ou un rêve d'un autre c'est le confirmer quelle chose on a reçu par un rêve également qui se rappelle importante, qui a été révélée par un rêve. C'est ce qu'on fait tous les jours, que les musulmans font tous les jours. Là. Hmm. On fait six fois par jour. Hmm. Bah alors, qu'est-ce que le mot font six fois par jour À la Fard al-Kifai, c'est pas à la Fard d'Aïn. Et voilà, fois par jour. Pourquoi six fois, pas cinq fois Premier Hazan de fajr il est venu comment Par le rêve d'Abdullah ibn Zayd. Il l'a vu en rêve. Du moins, il a vu les Afouan, les la khaz de Zan les termes de la fin de l'adhan. Non. Ah ben maintenant, c'est fini. Personne ne dit, j'ai vu en rêve cette chose, non, je vais la faire. Là. Ah, il n'y a plus. Ça, c'est à l'époque du Nabi, sallallahu Que lui confirmer la chose, elle est vraie. Bon, aujourd'hui, c'est là. Sinon, c'est la, porte ouverte à toutes les bidas. خامسا في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم حيث لم يحتجب عن الناس il y a aussi le bon comportement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam du fait qu'il ne s'est pas caché des gens il leur a dit les choses. سادسا مشروعة ابتداء الخطيب بالحمد لله والثناء عليه qu'il est légiféré de lorsque le khatib commence à parler un sermon de commencer par la louange d'Allah et l'éloge les éloges d'Allah سابعا مشروعية الخطبة في الأمور الهامة qui permet de faire une khutbah pour les choses importantes c'est-à-dire la khutbah c'est pas que pour le Jumu'ah et monter sur le minbar c'est pas que pour le Jumu'ah demain tu peux avoir une chose importante à dire aux gens tu montes sur le minbar et tu fais une khutbah. À une occasion, d'accord Une chose importante à leur dire. ثامنا مشروعات أما بعد في الخطبة qu'il est fait de dire amma ba'du dans la khutbah. Et amma ba'du, ce n'est pas comme les gens traduisent et ensuite. Là, ça c'est khata. ثاني arabe. Et en réalité le sens serait comme قال le nuha مهما كان من الامر فاذكروا ما سياتي ذكره. En fait, on traduirait par quoi qu'il advienne. Amma et ensuite c'est faux. Les gens pensent que ba'd, là, ça veut dire ensuite. Parce qu'à la base, ba'd, ça veut dire ça, après, ensuite. Et là, c'est pas ça que ça veut dire. Là, ça aussi, ceci dit, c'est pas bon. Ceci étant, pareil. C'est quoi qu'il advienne Mahmakan. تاسعا مشروعية التثبت وعدم التسرع في الأمور qu'il est légiféré de vérifier les choses et ne pas se précipiter عاشرا الامر بافراد الله بالمشيئه كيف ينفي الله دون dans la مناسبه الحديث الباب وللتوحيد حيث دل الحديث على تحريم عطف مشيئه المخلوق على مشيئه الله بالواو لان الواو تقتضي التشريك بين المتعاطفين وذلك يؤدي الى الشرك بالله وكما on l'a tout à l'heure qu'il n'est pas permis de faire la, la jonction entre Allah la volonté d'Allah et celle de la créature par le waouh car le waouh amène à à l'association dans l'action. D'accord, on veut dire quoi, par quoi Thumma, ensuite. Sans quoi Ça serait du shirk ashar. فهذا الذي أخذنا في هذين البابين اليوم تمام فإلى هنا الحمد لله رب العالمين